السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حول Allah je zadovoljan prvim muslimanima, muhađirima i ensarijama i svima onima koji ih slijede dobra djela čineći, a i oni su zadovoljni njime. Za njih je on pripremio dženevske bašče kroz koje će rijeke teći i oni će vječno i zauvijek u njima boraviti. To je veliki uspjeh. Ova naša priča je priča o onome koji je išao u potragu za istinom, koji je tragao za Allahom. To je priča o Selmanu El Farisiju, neka je Allah zadovoljan njime pa omogućimo Selmanu lično da nam prepriča tu svoju priču, jer njegovi osjećaje za nju su dublji, a njegovo kazivanje tačnije i ričitije. Kaže Selman, bio sam dječak iz područja Ishafan u Persiji, iz sela koje se zvalo Džejan. Moj otac je bio starješina sela najbogatiji i najpoštovaniji u cijelom selu. Otkako sam rođen, ja sam mu bio najdraži od svih stvorenja, a iz dana u dan njegova ljubav prema meni se pojačavala tako da me strahujući za mene skroz zatvorio u kuću kao što se cure zatvaraju. Trudio sam se u našem obožavanju vatre koliko sam mogao, pa sam postao onaj koji je odgovoran za nju, koji je loži, pa mi je povjerena ta čast, obaveza kako se vatra koju smo obožavali ne bi ugasila ni za jedan tren, ni danju, ni noću. Moj otac je imao veliki posjed koji nam je donosio značajan prihod i on bi stalno išao i posjed obilazio, a prihod zakupljao. يا Jednog dana ga neki posao spriječi, pa ne mogavši otići u selo, pozva me i reče. O sine, kao što vidiš ja ne mogu otići na naš posjed, nego ti idi i umjesto mene obavi tamo posao. Ja krenuh u pravcu našeg posjeda i dok sam putovao, naiđoh na jednu od kršćanskih bogomolja. Čuh iznutra glasove onih koji su se molili Bogu pa to privuče moju pažnju. Ja nisam ništa znao o običajima kršćana ili nekog od pripadnika drugih vjera, zbog toga što me otac stalno držao zatvorenog u kući, daleko od drugih ljudi. Kada čuh njihove glasove, uđoh unutra da vidim šta to oni rade. Pošto sve dobro razgledah, zadivi me njihov obred, pa poželih da primim njihovu vjeru. Pomislih, ova vjera je bolja nego ona u kojoj smo mi. I tako ja ne odoh od njih sve dok sunce ne zađe, a na posjed svog oca ne odoh nikako. Umeđu vremenu upita prisutne, gdje je porijeklo ove vjere? Oni mi odgovoriše, u području Šama, Sirije. Kada pade noć, ja se vrati kući, gdje me dočeka otac pitajući šta sam uradio. Ja mu rekoh, u oče, naišao sam na ljude koji se mole Bogu u svojoj bogomolji, pa mi se veoma dopala njihova vjera. Kod njih sam se zadržao sve do kraja dana. Otac se trže od mojih riječi pa reče, moj sine, nema u toj vjeri nikakva dobra, Tvoja vjera i vjera tvojih očeva je puno bolja. Nije Boga mi, rekoh mu. Njihova vjera je bolja od naše. Moj otac se uplaši od mojih riječi, pa strahujući da se ne odmetnem od svoje vjere, ponovo me zatvori u kuću i još mi stavi okov na noge. Kada mi se prva prilika ukaza, ja oporučih onim kršćanima kada vam dođe prva karavana koja je putovala u Šam, obavijestite me. Pa me oni obavijestiše, a ja svim silama navalih nokove, oslobodih se, te se križom priključih toj karavani tako stigo smo u Šam. Kada stigo smo, ja upitah, ko je ovdje najbolji čovjek u ovoj vjeri? Rekoše mi, biskup, čuvar dotične bogomolje. Ja mu odoh i rekoh mu, želja mi je da uđem u kršćanstvo, pa bih volio da budem uz tebe, da te služim, da učim od tebe, da se s tobom molim Bogu. On mi reče, uđi, te uđoh kod njega i poče da ga služim. Nije mi dugo vremena trebalo da otkrijem kako je on loš čovjek, Svojim podanicima naređivao je da daju milostinju i posticao ih na to obećavajući nagradu. A kada bi mu nešto dali da on podijeli na Božijem putu, on bi to krišom uzimao za sebe, a siromasima i bijednicima ne bi davao ništa. الصخر بعد صلابة ويجود تحنانا بوفر عطائي كلما أبصرت خوضات البشر في متنة تنوء بالفكر كلما أبصرت خوضات البشر في فتاة تلوه بالفكر كلما أبصرت فوضات البشر في متاهة تنوء بالفكر كلما طالعت مبتلع الصور قلت في عزة من أوعى العبر لست أرض الجاهلية لست أرض الجاهلية كلما أبصرت فوضات البشر في متاهة Tako nagomilao sedam velikih kesa zlata. Ja sam ga zbog toga silno zamrzio, ali on ubrzo umrije, pa kada se kršćani sakupiše da ga ukopaju, ja im rekoh, ovaj vaš drug je bio loš čovjek. Narađivao vam je milostinju i posticao vas da je dajete, a kada bi mu vi šta donijeli, on je to ostavljao za sebe dok siromasima ne bi davao ništa. Oni me upitaše, otkud znaš to? Ja im rekao, pokazat ću vam gdje je njegova riznica. Pokaži nam, povikaše mi. Ja im pokazah mjesto gdje on ostavljao zlato, pa kad ga on izvadiše, nađo se sedam kesa punih zlata i srebra. Kada to vidiše, povikaše, Boga mi, nećemo ga nikako ni ukopati. Onda ga mrtvara zapeše na krst i kamenovaše vašega. Malo vremena iza toga izabraše drugog čovjeka na njegovo mjesto, a ja ih i njega slijediti i služiti. Nikad nisam vidio čovjeka da mu je ovaj svijet manje važan, a da se toliko brine za onaj svijet. Bio je i danju i noću u pobožnosti i obredima. Zavolio sam ga veoma jako, te kod njega ostah dugo, a kada mu se prikuči smrt, ja mu rekoh, o dobri čovječe, koga mi preporučuješ i savjetuješ da kod njega budem posle tebe? On mi odgovori, sine moj, ne poznam nikoga ko je ovakav kao ja, osim jednog čovjeka u Mosulu To je čovjek koji ništa ne mijenja i ništa ne dodaje vjeri. Pa idi kod njega. وصل العدا وصل العدا بالنار واملأ مخزني وصل العدا وصل العدا بالنار واملأ مخزني شقراء نادت ويك صخر ذلني واصل العدا واصل العدا بالنار واملأ مخزني واصل العدا واصل العدا بالنار واملأ مخزني أرني الجماجم ساقطة بالثرى واقدم إليهم مثل ما عودتني أرني الجماجم لا ترضى الحياة بغيرنا فالعز كل العز يوم حملتني يا صخر لا ترضى الحياة بغيرنا فالعز كل العز يوم حملتني شقراء نادت ويك صخر دلني Kada moj učitelj umrije, ja odoh tom čovjeku u Mosul, a kada mu dođoh, ispričah mu se o sebi i rekoh mu, prije nego će umrijeti, taj i taj, moj učitelj, mi je preporučio da dođem tebi, rekavši mi da si ti čvrsto držiš onoga što je ispravno. On mi reče, ostani kod mene. Ja ostah kod njega i vidjeh da je i on najbolji što može biti. Ali ne prođe mnogo vremena pa i on umrije. Kada mu se prikučilo smrt, ja ga upitah. O dobri čovječe, kao što vidiš, došla ti je Božija odredba, a ti o meni znaš sve. Pa kome me preporučuješ i koga mi savjetuješ da slijedim? O sine, reče mi on, Boga mi ne znam ni za jednog čovjeka koji je ovakav kao što smo mi bili, osim tog i tog čovjeka u Nesibinu, pa idi kod njega. Kada ovaj čovjek bi ukopan, ja otputovah u Nesibini i nađeh preporučenog čovjeka, pa mu ispričah sve što mi je rekao moj zadnji učitelj. On mi reče, ostani kod nas. Ja ostadoh kod njega, i uvjeri se da je i on dobar i pošten kao i njegova dva druga. Ali Boga mi i njemu ubrzo dođe smrt pa mu rekoh, ti dobro znaš šta ti se sprema, a kome me sada ti preporučuješ? On reče, o sine moj, Boga mi ja ne znam ni za koga da je ovakav poput nas, osim tog i tog čovjeka u Amuriji, pa idi kod njega. Ja odoh tom čovjeku i sve ispričah, a on reče ostani kod nas. Ja ostadoh kod tog čovjeka koji, Boga mi, bijaše isti poput svojih drugova. Kod njega stekoh i malo i metka, nekoliko krava i ovaca. Zatim i tom čovjeku dođe Božja odredba koja je došla i njegovim drugovima, pa kad mu prikuči smrt, ja mu rekoh, ti sve o meni znaš veoma dobro, pa kome me preporučuješ i šta mi naređuješ da činim? On reče, sine moj, Boga mi ja ne znam da je na cijeloj zemaljskoj kugli ostao jedan čovjek privržen vjeri, kao što smo to mi bili. Međutim, primaklo se vrijeme u kojem treba da se u zemlji Arapa pojavi Božji poslanik, koji će pripovijedati čistu Ibrahimovu vjeru. On će iz svog kraja preseliti u kraj pun palmi među kamenitim brdima. On će imati znake koji se ne mogu sakriti. Ješće ono što mu se pokloni, a neće jesti milostinju. Između njegovih pleća će biti biljeg, pečat poslanstva. Pa ako ikako možeš da odeš u te krajeve, دي ايدي غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء ولغير الله لا نحمي الجباه غرباء ولغير قضيناها شعارا في الحياة غرباء ولغير الله لا نحمي الجباه غرباء وارتضيناها شعارا للحياة إن تسل عنها فإنا لا نبالي بالطغاة نحن جند عنها فإنا لا نبالي بالطغاة نحن جند الله دوما دربنا درب الأباه غرباء غرباء غرباء فسنمضي للخلود لن نبالي بالقيود بل سنمضي للخلود فلنجاهد ونناضل ونقاتل من جديد غرباء هكذا الأحرار في دنيا العبيد عند إتاي taj كومري أيا a ja u Amuriji osta sve dok ne naiđe grupa trgovaca iz Arabije iz plemena Kelp. Ja im rekoh, ako me povedete sa sobom u Arabiju, daću vam ove svoje krave i ovce. Oni prihvatiše, pa im ja dadoh sve što sam imao. Povedoše me sa sobom, a kada dođo smo u Adil Kura, dolinu između Šama i Medine, iznevjeriše me i prodaše kao roba nekom jevrejinu. Tako ostah tu da ga služim, a kada ga jedanput posjeti njegov Amidžić iz plemena Benu Kureza, otkupi me i povede sa sobom. Odvede me u jezrib, pa ja vidje palme koje je spomenuo moj učitelj u Amuriji. Prepoznah Medinu tačno onako kako mi je on opisao, pa tako ostah u njoj. U to vrijeme vjerovjesnik je pozivao narodu Meki, ali ja o tome nisam ništa čuo jer sam bio prezauzet poslovima koje sa sobom nosi ropstvo. Ne prođe mnogo vremena, a vjerovjesnik preseli u Jesrib, a taj dan, tako mi Allaha, ja bijah na vrh palme, te sam obavljao posao za svog gospodara, koji u tom času sjedio ispod palme. Odjednom se pojavi njegov Amidžić koji mu reče Neka Bog pobije pripadnike plemena Eus i Hazreć, eno ih bogami, svi se sakupili u kubau oko čovjeka koji je došao iz Meke i tvrdi da je Allaho poslanik. I samo što čuh njegove riječi, mene obuze vrtoglavica i vrućina, pa se uplaših da ne padnem na svog gospodara. Brzo se spustih sa palme govoreći čovjeku. Šta si to rekao? Ponovi mi tu vijest. Moj gospodar se razljuti pa me silno ošamari govoreći mi. Šta imaš ti sa tim čovjekom? Vrati se svom poslu. Yeah. صاحب الهم إن الهم منفرج إن الهم منفرج أبشر بخير آه أبشر بخير أبشر بخير أبشر بخير فإن الفارج الله يا صاحب الهم إن الهم منفرد أبشر بخير فإن البارد الله يا صاحب الهم إن الهم منفرد أبشر بخير فإن الفارج الله إذا بليت فثق بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله إذا بليت فثق بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله اليأس يقطع أحيانا بصاحبه لتجزعن فإن الفارج الله اليأس يقطع أحيانا بصاحبه لتجزعن فإن الفارج الله يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير Kasnije, kada nastupi noć, ja uzeh hurmi koje sam brao i zaputih se tako gdje je odsjeo vjerovjesnik. Dođoh kod njega i rekoh, čuo sam da si ti dobar čovjek, a s tobom su tvoji drugovi, stranci i potrebni. Evo ovo sam odvojio za sadaku, pa mislim da ste vi preči da vam to dam, nego iko drugi. Onda mu pruži hurme. On reče svojim drugovima, jedite. Sam ništa ne uze, niti pojede. rekao u sebi, ovo je prvi znak. Onda se vrati, pa ponovo sakupi hurmi, a kada se vjerovjesnik iz Kuba premjesti u Medinu, otiđoh mu i rekoh, Vidio sam da ti ne jedeš sadaku, pa sam ti ovo donio kao hediju da te počastim. On uze i pojede nešto hurmi, a naredi svojim drugovima, te jedoše i oni. Ja opet rekao sam sebi, ovo je drugi znak. Kasnije sam došao vjerovjesniku, kada je on bio u Bekil, Garkadu, zarlucima gdje je ukopavao nekog od svojih drugova. Vidio sam kako sjedi, a na njemu bijahu dva ogrtača. Ja ga poselamih, a poče kružiti oko njega, ne bi li vidio pečat na njegovim leđima, kojeg je spomenuo onaj čovjek u Amurija. Kada vjerovjesnik vidje kako gledam u njegova leđa, shvati šta ja hoću. Skinu svoj ogrtač sa leđa pa ja pogledah i vidje pečat. Saznadoh da je on uistinu Allahov poslanik, pa poče da ga ljubim plačući. On me upita, šta je s tobom i ko si ti? Ja mu onda ispričah svu svoju priču od početka do kraja, kao što ga veoma začudi. Zaželje da i njegovi drugovi to čuju od mene, te ja ispričah i njima. Oni se redom začudiše mom slučaju i silno se obradovaše zbog njegovog samog završetka. زادت عمراتي فأنا أعيش كالغريب متأيد في اللهي فأنا أعيش كالغريب متأيد في اللهي ومن ذا يؤنس غربتي ومن ذا يؤنس غربتي إلا المجاهد والشهيد إلا المجاهد والشهيد فأنا أعيش كالغريب متأجج هي اللهيب فأنا أعيش كالغريب متأجج هي اللهيب ومن ذا يؤنس غربتي ومن ذا يؤنس غربتي إلا المجاهد والشهيد إلا المجاهد والشهيد إلا المجاهد والشهيد I neka je spas i mir na Selmana el Farisiju onoga dana kada je krenuo u potragu za istinom na svakom mjestu po svim krajevima. I neka je selam na Selmana onoga dana kad je spoznao istinu, povjerovao u nju najčvršćim imanom i neka je selam na Selmana onoga dana kada je umro i kada će ponovo biti proživljen. الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردون